išėjęs į pensiją. Mes čia jums jau baigėsi kadencija. show e eu passei bem lygiai 3 minutės po 12 valandos. Sveiki visi. Iš tikrųjų, kiek neįprastai naujajame sezone su kliūtimis, su visko, bet svarbiausia, kad laida išeina. Žiauri tikrovė ir naujajame pulso sezone tik tai bus penktadieniais nuo 11 valandos. Na, o šiandien iš tikrųjų Aivaras Lilyka keliavo į Panevežį su visais nuotaikiais. Istorijos tyrėjas ekspertas, mūsų laidos vedėjas irgi. E, Labą dieną, Erikai, labas Lietuva, labas klausytojai. Taip, nuotykis, pats šiaip gyvenimas Lietuvoje yra didžiulis <laughs> nuotykis. Aš kartais netgi juokaudamas sakau, kad mūsų pasas yra savotiškas pasas į laivą pavadinimu Titanikas. <laughs> Bet tai... kokia atveju, svarbiausia, kad esi ir e, gal trumpai pradžioje, Aivarai, ką mes nau, na, šiame sezone turėsime? Jo, turbūt turėsim kažkiek tai laidų ir tas laikotarpis visas tai bus uh, grubiai nuo 1410-1300. 386 metų ir važiuosime žemyn link tos mindauginės Lietuvos, link Lietuvos iki 1009 metų, iki susidūrimo su krikščionybė. Tai mes paimsim tą laikotarpį, kurį labai dažniausiai mūsų kažkaip tai ta oficialioji būtent istorija ir nutyli, dažniausiai perkelia į kelių atskirų mūšių tik tai e, domeną tokį ir e, tiesiog yra peinami esminiai įvykiai, kad mes e, galbūt kažkiek tai sugebėjome sukurti, kaip Algirdas pats įvardino save imperatorium, sugebėjo, vadinasi, susirašinėdamas su Konstantinopolio tuo metu dar esančios Bizantijos likučiais imperijos, E, į jį irgi kreipiasi kaip į karalių, kaip į valdovą, e, naudojant žodį imperatorius. Tai, žodžiu, mes sukūrėm savotišką darinį, kuris peržengia karalystės ribas, e, pradėta, sakykime, galbūt iki Mindaugo šiek tiek netgi, nes aš kalbu jau nebe apie krikščionišką karalystę, o apie valstybę, kuri savyje apjungia iš esmės viską, kas dar buvo Europai li, liko neišprievartauta krikščionybės, jeigu taip pavadinsim. Tai e, taip, kryžiaus žygiai, tai jeigu mes paimsim tą laikotarpį, pamatysim, kad nei vienoje šalyje Europai krikščionybė netėjo taikiai, kaip komunizmas netėjo taikiai nei vieną pasaulio šalį, taip ir krikščionybė, tą turim pripažinti ir įvardinti, netėjo taikiai, iki 30 procentų gyventojų būdavo įžudoma įvedant krikščionybę. Tai mes daugiau galbūt uh, mažiau, aš stengsiuosi apie mūšis kalbėti, bet apie tas e, prielaidas, e, kurios sukūrė galimybę e, tą sukurti savotiškai Lietuvos imperiją, tuo metu įvardinta, kadangi mes pradėsime maždaug nuo Algirdo Kestučio ir e, Vytauto Jogailos e, laikotarpio, tai yra 1400 pati pradžia, 1300 pabaiga, pirmoji laida bus, tai bus sekanti greičiau. O šiaip šiandien aš tokį kaip bendrą tokią apžvalgą. E, nes mano supratimu, iš esmės e, valstybė, žmonės yra kaip burbulas ir ta burbulo sienelė yra dažniausiai tik tai tie, kas palaiko minti kažkokią tai, e, dar kitaip idėją, kuri mus įdeda savotiškai į tam tikrus rėmus, kur E, mūsų žodis kaip tauta ir apibūdina tos rėmus. Kai mes sugebam dalintis man ta, aš turiu tai, kas yra mano ta, ir kai aš ištesiu rankas su to, kas mano ta, mes turime tada įvykusią tautą, nes tada tai vyksta dalybos. Tai e, būtent tai vis tiek vyksta minčių pasiekoja, susitarimų pasiekoja kažkokių tai. Ir apie tos susitarimus, apie tas mintis galbūt šiandien kažkiek tai daugiau pakalbėsiu, paskaitysiu Simono Daukanto e, užrašus, e, apie tą laikotarpį, apie žodžius, kuriuos Vytautas turėjo pasakyti, e, Jogaila turėjo pasakyti prieš susijungiant lietuviams, lenkams. E, toliau paskaitysiu galbūt, sakykime, vis tiek buvo mūsų pasaulyje žiūra. Aš nevadinu jos religija, aš vadinu ją pasaulyje žiūrą, nes man tai pakankamai du skirtingi dalykai. Nes iš latinų kalbos religija išsiverčia kaip religarė. Tai yra tai, kai tu, jeigu pakartoji, ką aš pasakiau, arba perrašiai tai, ką aš parašiau, uh, tai vat tada tampa religija. Tai yra tik tai perrašymas, tik tai aklas pakartojimas. Yra. Nieko naujo, realiai. Aš dar noriu tik tai priminti klausytojams, kad e, ir dabar būtinai, ne, nebūtinai, bet gali, jeigu nori rašyti klausimus, pulsas eta pulsas LT arba telefonu 860-110. Manau, kad Aivaras irgi mielai atsakinės. Taip, taip, taip. Juos, e, jeigu, jeigu kas... klausimų bū žmonėms, jeigu kils, nes mes iš tikrųjų paliečiam svarbiausią esminį dalyką, kas mes iš tikrųjų tokie buvom ir kaip to, kas mes buvom, sugebėjom sukurti imperiją imperija, tarp trijų imperijų, e, vieną, tarp keturių netgi imperijų, vakarų Europos su centru Vatikane, e, rytų imperija, tai yra Bizantijos su centru Konstantinopolį ir e, provincija, periferija Kijeve, e, Moskoj. E, kita imperija tai buvo Mongolų, e, aukso orda vėliau išvirtusi. Ir, e, sakykime, va, šitų trijų imperijų akivaizdoje mes sukūrėm ketvirtą kažkokį tai darinį, kuris uh, ne tik tai, kad e, atsilaikė, bet ir antiek išprogresavo, antiek išsiplėtė, kad įjungė visas aplinkinės kaiminės valstybės ir tai tuo metu, apie kurį mes kalbėsim, kaip aš minėjau, krikščionybėj žudant viską, buvo pati e, tokia, e, sakykime, su supervalstybė, kurioje buvo ir tas, kaip dabar kalbama apie toleranciją, ieškoma, ieškoma pakantumo kažkokio, tai, tai kaip šitoj valstybei tai tapo įmanoma. Tai vat, <laughs> visas tas laidų ciklas iš tikrųjų daugiau bus ir būtent apie tai ir mes taip tą vat, grubiai 400 metų laikotarpį, per kažkiek tai laiko ir praeisim kartu visi e, rugsėjo pirma ar ne, rugsėjo antra, visi mokykla, tai savotiškai tos laidos irgi ir jeigu moksleiviai, to pačio aš irgi moksleivis, nes mok, dažniausiai mokytojai turėtų mokintis iš moksleivių klausimų, vadinasi, jeigu tie klausimai kyla, reikia taip ir e, keisti ar kažką tai kitką, tai vat, e, be abejo bus labai įdomu išgirsti klausimus klausytojų, tai kaip Erika sakė, siūskite ir studijas. Ja, pulsas, eta pulsas LT arba 860 10 10, beje, Aivarai paminėjau paminėjai, kad jeigu moksleiviai iš tikrųjų nori pasiklausyti laidų, dar kartą priminsiu, Pulsas LT yra visos ir praėjusio sezono laidos su numer, sudėliotos į tam tikrus jau laikotarpius. laikotarpius. Mhm, ir, ir, ir, na, ir šiandien, vat, išgirdę laidą, jau tikrai galėsite ir parsisiųsti po vakare. Gerai, tai taip. tai ką turbūt ir pradedam, nieko nebedalsdami. Jo, tai aš turbūt taip kažkaip tai permašiau viską ir manau, kad Simono Daukanto žodžiai, e, kuriuos jisai E, mane, kad arba Vytautas, arba Jogaila turėjo pasakyti šito žodžius e, vyskupui Olesnickiai, kuris buvo vienas iš iniciatorių, kad būtų sujungtos Lietuvos ir Lenkijos valstybės į vieną darinį. Ir tą jis parašė 1822 metais veikalę darbai senųjų lietuvių ir žemaičių. Tai va, žodžiai iš 1822 metų apie tą laikotarpį, kai Lietuva susinėrė su uh, E, Lenkiją, kas įvyko 1386 metais vasario 16. Labai keista diena, ta vasario 16 mūsų savotiškai persikė. <laughs> Kuomet jo gaila vedė, e, būdamas brandus, gan ant, jau pagyvenęs, netgi, sakykime, vyras pagal tam tikrus vedė nepilnametę Jadvygą, e, Lenkijos karalienę, E, nes nebeliko lenkiškų piastų dinastijos palikonių. Ir tuomet Lietuvos e, didžiosios kunigaikštystės, e, Lietuvos savarankiškos karalystės, kaip Algirdas net įvardino imperijos Lietuvos, kunigaikščiai, tarnautojai visi tie valstybės žmonėms, pasikrikštijo Krokuvai, taip, Lietuva, Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo sujungta su Lenkijos karalystė. Ir va tuomet tradicinis armatiškas kaip aš vadinu, tikėjimas iškeičiamas į netradicinį katalikišką. Tai tradicinis armatiškas buvo iškeitas į netradicinį katalikišką tikėjimą ir tai yra taip pat faktas. Ir va to žodžius e, Olesnickiui Kas nori daugiau, pasiskaitykit Simono Daukonto istoriją, darbai lietuvių, senųjų lietuvių ir žemaičių. Internete yra laisvai tas veikalas prieinamas lietuvos.orgas tinklapyje. Žodžius perskaitysiu. Norime bendrais, nevergais Lenkų būti. Neteisingai Krokuvos vyskupė geidi Lenkų laimės, o Lietuvos prapulties. Ir to neįrodysi jokiais argumentais. Tiesa, prisiekė lietuviai, žemaičiai iš vieno būti ir gintis kartu nuo priešų. Betgi neprisiekė, jog nebebus daugiau lietuviai su lenkais, jog kalbės rašys lenkiškai, nelietuviškai, jog išsižadės lietuviai savo įstatymų, savo papročių, o tvarkysis pagal lenkiškus. Ne, ne, ne. Taip lietuviai neprisiekia, nes išsižadėti savo kalbos, savo įstatymo, savo papročių, o jų į vietą priimti svetimus lygiai tas pats yra, kaip kad svetimam patapti vergu. Ne vieno rašto lenkai neparodys, kuriame lietuviai būtų save vergais lenkams užrašę. Tuo metu, kai lietuviai valdo Gudiją, Rusiją, įveikia mečeivius, kalavijuočius, sutrupina galybę kryžeivių, sudraudė ir į savo vietą pastatė totorius ir savo galybę triuškina turkus, kuris lietuvis gei šiandien save svetimųjų vergijonų užrašyti. Jei atėjo sunkioms ir kruvinoms dienoms, mokėjo lietuviai žemaičiai save apginti nuo visos Europos galybės, galiausiai įveikia visus savo priešus, pažinę savo kantrybę ir tvirtybę ir toliau žino, kaip valdyti, vadovauti ir gintis esame laisvi. Ir tokiais norime būti. Ir valdymą, kokį norime, tokį ir pasirenkame. O jei kas išdrys mūsų kalbą, mūsų įstatymus ir papročius išplėšti ir mūsų vergai savo padaryti, tai tą mes pirmiau kaip tikris kito, sarmatų palikuonis, savo kantrybę įveiksime ir suveržę jį patį grandinėmis pokojomis paminsime arba pelenuose tevinės užsirausime galime kartu su Lenkais gyventi ir kartu nuo priešų gintis. Ir valstybę kaip tinkami tvarkytis, ir toliau kalbėti, rašyti, mokytis, kalba savo protėvi. Nežinau, pasakysit jūs, tėvūnai Lietuvos, o už ką mus Lenkai nori vergais paversti? Jei kas giriasi mylis tėvynę savo, norėdamas mus vergais paversti, mes už jį tūkstantį kartų stipriau mylime savo tėvynę, nes tūkstantį kartų už ją ir jos laisvę savo kraują praliejame. Jogaila apsuptas mokytais arkivyskupais, viskupais, senatoriais, o Vytus tos surambėjusiais karvedžiais, bet tik tikėjimo dalykai išmanančiais prelatais ir viskupais, amžininko žodžiais. Jogaila, Lenkų karalius, be Vytauto buvo ranka be kalavijo. Taigi, Lietuvos viskupams viepsant ir žiaujant, be jokio gailėšio Jogaila su Lenkais, prapuldo Lietuvą. Taip Lenkai įsigali bendroje valstybėje. Simonas Daukantas, 1822 metai, darbai senųjų lietuvių ir žemaičių. Tai va čia žodžiai skambantis iš praėjusių laikų pasiekė ir šiandieną. Pasiekė ir tavo klausytojo mintis širdį. Vat kyla abejonės, klausimai, neiginiai, teiginiai. Vat visos mintis gimsta sielos paslaptingose gelmėse. Kiekviena mūsų skirtinga patirtis siekiai, aplinka įtakoja jas prisilietimas prie mūsų praeities, savo praeities, prie dulkėmis apneštų savo tautos kelių ir klystkelių. Visą laiką pagimdys prieštaringas savokas, taip ar ne, tiesa ar melas. Net ir aš nežinau atsakymo. Tik vieną. Jisai slypi žiniomis, išmintimi, apsuptame pažinime. O pažinimas viso labo tai yra tik tai gyvenimas tautos ir asmenis žmogaus santykis, sakykime, su Dievu, su gamta, su vienas kitu. Ir svarbiausia, kad iš viso to, ką aš perskaičiau iš Simono Daukanto, aišku, kad niekur mes nenueisime. Visa ta patirtis, praeitis byloja, kad tos sunertos valstybės, vienos jau, kad mes niekur nenueisime, mokydamėsi svetimų praktikų, dar kitaip tariant, įpročių lietuviškai, šokinėdami į svetimus vežimus, arba lipdami per svetimus langus, Paprastai, kas vat nutiks su čiukčia kokiu nors šiauriečiu, jeigu jis apsirengs papuaso ar be pietiečių rūbus ir išbėgs ronių gaudyt. Be abejo, laiko klausimas, kada jisai sušals. Arba kas nutiks su papuasu kokiu nors, kuris pasakys, nuo šiol valgysiu tik tai ronių mėsą. Geriausia atveju susirgs, o šiaip jeigu išbėgs tokio pavydelę, kaip įsipratęs jų medžiot, irgi pabaiga jam. Taigi, Dabar kiekvienas klausytojas, vat, šitų galbūt kažkokių tai apmąstymų gali užduoti savo klausimą visgi. Vat kokia gražiausia, aš gal net užduosiu ir pats savo, kokia gražiausia spalva vaivorykštės juostoje? Yra septynios spalvos, berots. Taip, maždaug ja, septynios vaivorykštės. Vat, Erikai, kokia jums spalva? Aš gal rinkčiaus kažkodėl geltoną. Jo, nu, sakykime, man galbūt labai patiktų kokia žalia arba violetinė. E, dar kitam Ir mes pamatysim, kad nu, mažiausiai septynios spalvos kažkam tai labai patinka. Mhm. <laughs> ir susidarytų grupelę žmonių kažkokią. Tai. Taigi, nemažiau skirtingos septynios nuomonės bus. Ir dabar, kaip pavyzdžiui mes, nu, pavyzdžiui, tu pasirinkai geltoną, aš pasirinkau žalę, kaip mes galim sakyti, jog mano spalva arba mano supratimas yra aukštesnis, gilesnis, tobulesnis ar prasmingesnis už tavo supratimą. Vat kas aš esu toks, pavyzdžiui, kad paimčiau ir išsakyčiau, ne, tik tai žalia. Arba kas tu esi, kad ne, tik tai geltona. Ir kas tie likusieji, kurie irgi pradėjo šau, kad ne, tik tai ten violetinė žydra ar dar kažkokia. Tai. Taigi, tai yra šviesos dėsnis iš tikrųjų. Iš ties tai yra viena spalva, <laughs> jeigu pasižiūrėsim. Ir ta viena spalva yra šviesa, kuri išsiskaildo per mūsų pačius, per kiekvieną mes esam kaip prizmė to supratimo, e, to šviesos, tos vienos baltos savotiškai spalvos. Ir jinai skyla be jokių tarpininkų. Vat visuomeniai skyla tarpusavio santykiuose. Ir mes jos galime visą laiką pamatuoti gyvybės kiekiu ir mirties kiekiu, ką tai atneša į tos asmenius tarpusavio santykius. Tai va ta istorija yra iš esmės santykių visuma, kur mes pamatom gyvybės ir mirties kiekį. Ir santykis vėl, ką tas gimdo, tai yra nesunku kiekvienam įvardinti ir pamatyti. Nes, val, nes spalva svarbiausia, svarbiausia, kiek tai visuomenį, asmenyje duoda gyvybės, įskaitant tam pačiam asmenį. Šiai dienai mūsų visuomenę pasižiūrėjus, mes matom septynias skirtingas spalvas, kur kiekvienas miršta už tą skirtingą spalvą. Ir e, e savotiškai e, reikėtų, kaip aš vat minėjau, mes nenueisim toli mokydamėsi svetimų įpročių, kas graikiškai praktika <laughs> skamba. Ir šokinėdami svetimus vežimus, lipdami per svetimus langus, tai parodo mūsų istoriją su nertos valstybės. Mes tada daugiau skausmo ir mirčių atnešėm, negu kad būdami kaip Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kur tą laikotarpį, apie kurį kalbėsim, pavyzdžiui, ukrainiečiai, te patys baltarusiai vadinamoji, kurie šiaip visiškai nesiniai susikūrė, kaip aš kaitose laidose minėjau, ten etnografinė Lietuva iš tikrųjų tai prisimena ir e, pakankamai jų istorikai, mokslininkai, ne kaip represinius laikotarpis, tai ar Moskovės imperijos, ar tai lenkiškosius represijos metus, ar tai, e, sakykime, totoriškos aukso ordos. Ne, tas laikotarpis yra aukso amžius Rusijos istorijai, <laughs> būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Taigi, tam tikras savokas e, būtina suvokti, vardinti ir jos yra vienos iš esminių. E, Tai yra įvardžiai, e, terminai dar kitaip tariant, e, kuriuos mes vartojam šiai dienai, bet jie yra svetimžodžiai ir jie labai greuna santykių su praeitims, greuna santykių su tikrove. Tai va aš tos kelius žodžius šiandien irgi pabandysiu apibrėžti, nes jie dažnai istorijai e, yra minimi ir įvardinami. Tokie, pavyzdžiui, pirmas, turbūt vienas iš svarbiausių yra žodis pagonybė, e, pats žodis. Ir aš apie jį pakalbėsiu, Nes pats žodis, e, dar vat pratęsiu tą mintinį, mintį apie svetimas įpročius. Vat žodis pats yra sielos veidrodis, o mintis yra dvasios išraiška, giluminės tos dvasios, tautos dvasios. O, o tai yra tik tai tai, kas iš mūsų jėgą atima dažniausiai žodis. Ir e, jei naudosimės ne savo tautos mintimis, arba nesugebėsime jų išversti savo, savo tautai į aiškius veiksmus – su daiktai, su pačia tikrove, tiesiog ji išnyks kaip reiškinys, pati tauta, nes mes nebesuprasime santykių tikrovėje. Ir tada atsiranda, e, pavyzdžiui, žodis ministras, lyg tai ir tvarkoja, bet kai tu jį išverti lietuvių kalbą tarnas ir tu ateini pas tarną į tarnybą, tai tada lyg tai viskas savo vietose. Ir aišku, kas šeimininkas ir kas yra tarnas. O šiai dienai pas mūsų ministrai yra padaryti kažkom tai ypatingai, nežiūrint, kad tai yra frankiškas žodis, minister tarnas. <laughs> tai va čia... Pas mus daugiau galbūt privilegijuoti netgi jo, tai, visą galvą. Bet tada realiai. išeina, kad jie tarnauja tiems, kas juos tai pavadino, o tada kokios kalbos, atsiprašau, žodis ministras yra, tai kas juos, tada, tai, kas juos čia pastatė, tikrai ne lietuviai pastatė, tada išeina, nes jie nevartoja mūsų tautos žodžių ir savokų, vadinasi, tie, kurie jos pastatė, nesuvokia mūsų tautos ir mūsų kalbos. Tai vat ką ir kalbu, žodis, sielos veidrodis, o mintis dvasios išraiška. Jei naudosime ne savo tautos mintis, arba nesugebėsime jų išversti savo, savo tautai į aiškius santykius, veiksmus su tikrove, su daiktais, pati tikrovė ir pati tauta išnyks. Taigi mokykime kalbėti kaip tikri veiklus lietuviai, kaip tikri tie, kurie kurieji, ne, ne tik tai kariautojai kažkokio kuriejai. Nes mano supratimu, ne karyba, o kūryba pakeis mūsų santykius. Nes e, karyba, ar ta geltona, ar žalia, ar violetinė spalva, mus tik tai pribaiginėja. Iš tikrųjų, mes turime visam tom spalvom kurti gyvybę gyvybės erdvę. Tai vat žodis grįžtų prie vieno, kurį mes įpratę vartoti pagonis. Jūs dabar nustepsit jo istoriją išgirdęs. Bet jis dažnai istorijai vartojamas, tai aš jį visgi šiaip siūlyčiau versti, vėliau aš pasakysiu lietuvių kalbą, tai yra e, šitas žodis plačiai pradėtas varto tik apie 14 amžių, plačiau, e, vakarų Europos, Europos literatūrai, knygos. Ir kilęs jis yra iš lotynų kalbos žodžio paganus, pagan, ir latiniškai tai išsiverčia kaip kaimietis, valstietis, nes lotiniškai pagus yra kaimo vietovė. Vietovė su atžymomis, giminingas tam pangerė, tai yra sutvirtinti, surišti, o pastarasis yra kilęs iš senos e, protoarietiško, indoeuropietiško žodžio pag šaknis. Tai yra pagalys pas mus išliko. Dar kitaip, miestas, tai yra surišti, sujungti. E, tai yra vat, šito dai, e, esmė. Tai yra atitverta gyvenvietė maždaug. Tai buvo senaja net lotynų kalboje etimologija, kilmėjo. Tuo tarpu e, Romos imperijai susikūrus, visi gyventojai už Romos miesto buvo pavar įvardinti tais kaimiečiais, pagaliais apsikarstę ir panašiai. Yra tas pats, kaip šiai dienai daug kas vardoja žodį čiukčia. E, Čiukčios nevadina save čiukčiamis. Arba jodaodžiai nevadina savęs negrai. E, ir labai jokinga, kai čiukčia save pradėtų vadinti čiukčia, arba negras pradėtų sakyti, aš esu negras, aš esu. Nu, čia yra, taip sakant, samoningumo lygio mažas lygis. Tai taip ir su pagonimu aš noriu pasakyti, tai yra žodis, kuris atsirado e, literatūroje, toj tikroji, litera, litera, pats latiniškas žodis, raidė raidynę tas, tas savokas savokose, tai Rusų, Romos imperijos kariai vartojo jį įvardinant kaip netikę kareiviai. E, va tie legionieriai Romos imperijos vartojo, kad netik, pagonis tai yra pilietis kažkoks tai gyvena, netikęs kareivis, netinkantis niekam. Ir tada krikščionis Tartulianas 202 metais po Kristaus ir Augustinas, tas vadinamas šventasis apie 400 metus, plus minus 50 ten panaudojo, tapatindami bažnyčią su kareivijų dieviškosios armijos įvaizdžiu. Tai yra Jėzaus karys. Ir nu, tą perėmė savoką, kad čia yra Jėzaus kariai, o tie, kurie nesu tą armiją sektantų, tai yra pagonis, e, latiniškas žodis, nu, paniekinantis. Tiesiog. Ir nuo to metų krikščionių pasaulio, pasaulyje, jų kalboje pagon, pagan, pagan tampa lygiaverčiam, lygiavertis graikiškam barbarui. Tas barbaras yra, tai yra šnekantis, barbantis nesuprantama kalba. E, tai yra netikintis, atmentantis išrinktosios tautos mokymą apie šventą bažnyčią ir Kristų, e, kurio savininkas yra vietininkas Vatikane, taip sakykime. Ir pats žodis, va tokia plačiaja prasme, kaip mes šiandien įsivaizduojam, va tas pagonis, tas pagonis, sako, yra pradėtas vartoti tik 1908 metais. Tai yra, tam žodžiui yra ne, apie 110, 103, 104 metai. Tai yra pradėtas naudoti įvardinant panteistinius, tai yra visa garbius ir su gamta susijusius reiškinius Anglijai. Tai jeigu žodis yra pagonis, tai dažniausiai bus e, kaip visagarbis, tai yra anglų vėl e, termino, e, žodino dalis, kuris kilė savo šaknimis įaugęs į lotynišką ir kaip aš sakiau, nu tai jie šakar yra pati ta savoka, tas barbaras ir kilo į žodžio barbar. Tai yra barbantis nesuprantama kalba. Tai kokia dalis barbarų mūsų visuomeniai galima matyti iš tų tarptautinių žodžių kiekių, kurie net nesuvokia vartodami e, kai kurie iš mūsų istorikų, e, kai kurie iš mūsų mokslininkų netgi bandė šį, e, šiaip populiariojoje pačioj visuomeniai, yra bando šitą žodį pagan susijęti su graikišku pagonė, pagon, pagonasis, kas graikų kalboje yra barzda. Tai yra barzdotėjai. Tai jeigu e, graikiškai turėjai barzdą, tai buvai pagonis <laughs> irgi. E, dar kiti bando susijęsti su slavišku pahone, e, tai yra Vytis. Pahonė, Pagnaca, Gnaca yra Vytis. E, tiesioginė ta žodžio vertimas. Taigi, nutautėjusių sarmatų slavų vartojamasis pahonė, honė, kilęs iš mūsų seno žodžio gano ir gaudyti. Gnaca, ga, ganyti, gaudyti. Ir vėliau išvirto į mūsų sutapatinamą suvytis, suvitingas, tai buvo tas karinis lomas, Ir va, o tikroji vyčio reikšmė, be abejo, čia mes šitų ciklę laidų, ne ciklę, o rate, laidų rate, mes e, ir prieisim prie to, kad tai yra dangaus kario, tai yra perkūno, perūno, odino e, įvaizdis. Tas baltas žirgas yra nekas kito kaip dangaus perkūno kario e, atvaizdas. Ir tai yra valstybės simbolis, valstybės ženklas ir valstybės pašaukimas iš kitos pusės. E, e Dar kiti E, šitą pagonę sieja su kunigaikščiu Čartoriskiu, voliniečių šeimos ženklų, kuris vadinosi pagonę. Tiek lenkiškas, tiek baltarusiškas, tiek ukrainietiškas pagonė, kaip ir graikiškas barzda, nieko bendro su pagoniu latiniškų <laughs> judėjimų pasaulyje neturi. Tai tiesiog gerbo, gerbo. Pavadinimas kilęs iš Algirdo ir jo vaikaičių ženklo rusiškas vertimas, slaviškas vertimas. Ir kur čia šiurpovo tokie vyčiai, sakykime, nesukeldavo, kai iki ausų ginkluoti, pasirodydavo, gaudydavo visokius pravoslavus, e, prokatalikus ir kitokius sektantus. E, tai tas va, ir ženklas būdavo su to susijęs. Kita savoka labai nustepsite. E, čia aš apie pagonis istoriją papasakoju, dabar apie kitą labai keistą ir labai didelį šokas visus ištiks, išgirdus paimsiu žodį baltai. Jūs nustepsite, baltai pirmą kartą buvo pavartoti vokiečių mokslininkų rate, vokiečių kalbininkų, vokiečių kalbininko e, Neselmano knygoje e, apie prūsų kalbą, išleistoje 1845 metais Berlyne ir pats žodis e, baltas yra išvestas iš Baltijos jūro pavadinimo. Baltijos jūro Spavasdinimas e, yra perimtas iš Adomo Bremeniečio, e, maždaug 1060, tai yra 11 amžiaus vidurys veikalo, kuomet jisai sarmatus ir gotus jungiančią jūrą, skiriančią, pavadino kaip diržas latiniškam baltėjum. Tai yra latiniškas pavadinimas jūra kaip diržas. Ir tai nieko su lietuvišku baltas visiškai bendro neturi. Tai yra latiniško diržo vertimas ir Neselmanas tą latinišką diržą ir paėmė ir įvedė. Tai žodis baltas yra visiškai dirbtinai sukurta savoka, atsiradusi XIX amžiaus vidury vokiečių kalbininkų ir XIX pabaigoje 20 amžiaus pradžioj, e, kai Vokietija okupavo Rusijos okupuotą <laughs> Lietuvą, tik tai tada ir išplito tasai žodis baltas, kuris šiai dienai mūsų sąmoniai savotiškai neatsiejamas. Bet tai yra mokslo pasaulio savoka, kuri neturi jokio istorinio pagrindo nuo 19 amžiaus vidurio. Tai yra, jeigu tu save įvardini kaip baltas, tai vadinasi istorinėse šaltinėse tu rasi tik tai paskutinio 150 metų istoriją. O tai realiai atklausimas, o anksčiau ne, natūralu, jie nesivadindavo baltais, ne. kažkaip kitaip buvo. Taip, kitaip ir bat aš, kai skaitau Simono Daugantą, mes randam ar be lietuviai, ar be žemaičiai, ar be, bet visur įvardinami uh, Kitas labai keistas žodis – armatai. Tai aš ir kalbu, istorinio pagrindo baltams turime, bet 150 metų. Istorinio pavadinimo sarmatais turime 2000 su virš metų. Istorija. Ir kai tu va tą mokslinį paėmi kaip istorinį, tu ateini, sakykime, į archyvus, į biblioją ir tu nerandi. Tu paprasčiausiai tų baltų nebuvo. Ir tik tai atsiranda vokiečių kalbininkų, mokslininkų rate. E, tai čia yra žodis baltas irgi labai svarbus. Nemaišykime jo jeigu kalbėsim apie istoriją, bet a, be abejo aš jį dažnai pavartosiu, to, kad šiai dienai sunkiai įsivaizduoti, kad mes nevartotumėm vokiečių geopolitikų apibrieštą terminą, sunaikinant senąjį terminą, senąjį apibrėžimą sarmatai. E, iš tikrųjų, turbūt nuo penktos klasės, kai dėstama istorija, pradedam mums kalti baltai baltai, taip, mes taip, taip, pradėjom taip, taip. nuo to ir natūralu. O kad tai yra vokiečių geopolitikų e, variantas mus e, atskiriant ir apibrėžiant nuo mūsų pačių šaknų, e, tam tikras, tai čia, čia atskira laidas galim 5-6. Jo, tai dabar prie kito žodžio prieisim. Aivar, gal padarome per traukėlį ir tada kitas žodis. Jo, Gerai, dabar nes... kitas žodis aiškiai bus. Tai, tai likite palauksim, kartu, kaip. žiūri tikrovę ir kol kas reklaminė ir muzikinė per traukėlį atrėjom. Radio stotis Pulsas. de subir dos olhos. Žiauri tikrovė. Kągi ir naujajame pulso sezone toliau tęsime žiaurėje tikrovę ir Aivaras dabar pasakoja tikrai įdomius faktus apie lietuviškus ale žodžius, bet visiškai nelietuviškus. Taip, tai visiškai, tai aiškiai dabar. Jo, dabar sekantis ir čia vat ir yra bėda, kad mes pasiemė uh, e, tos terminus arba žodžius, kuriuos mes apibūdinam davom ne pačių save, mes jų nerandam mūsų kalboje, tai patarlė kokią nors, kaip aš sakiau, ant balto ten e, medis augo, ant balto šuvo šika. Nu tai čia yra lietuvių liaudės patarlė <laughs> ir kai žmogus numiršta pabalą ir panašiai, tai žodžiu, e, tai yra visiškai kita prasme ir netgi ne su mūsų žodžiu, kaip aš minėjau, baltas siejasi su lotynišku baltėjimu, mare baltėjim, tai yra jūra kaip diržas, juosės armatų gotų tautas. Ir tada paėmė mes, kadangi mums apie mus rašė dažniausiai ir kitų šalių istorikai, tai jie kaip norėjo, taip mus pavadindavo, po to įtikindavo ir va taip ir galiausiai tas įtikintas žmogus, kaip čiukčia, kaip negras ar dar, pradeda save vadinti tais svetimžodžiais, kurie neturi jokio istoriškumo. Tai va čia stebina ir žodis aistis. Aiškiai atsiranda pas mūsų kalboj, Kada nors domėjotės, Erikai, kada? Šiaip tai ne, bet turbūt jau nenustepsiu kokiam 20 amžiaus turbūt irgi. Jo, pati 20 amžiaus pradžia, pradžia kuomet Kazimieras Jaunius sulietuvino e, Tacito veikale Germanija minimus, minimas Aestorium Gentes. E, O iš jo būgą perėmė ir 1908 metais tą jo sulietuvintą Estorium Gentes, lotynišką, e, padarė sulietuvino ir išvertė aišys. Ir taip mes atgauname aišis Estorium Gentes iš tacito veikalo kontekste, e, prasmėse, yra rytų gentis, Estorium, Istorium. Auš, aušros, jeigu netgi pasižiūrėtų, aušrininkais nu, galim pavadinti, aušrininkų gentis. Uh, E, ir va čia yra bėda, kad tada visi pradeda visokiais aišiais vadinti save, baltais pradeda vadintis, kurie neturi jokio istoriškumo, didesnio kaip šimtmečio, sukurto Vokietijoje. Ir įdėkto mus būtent iš tos vokiškosios pusės kaip atsvara tai cariniai e, Rusijai tuo metu okupavusiai Lietuvai, įvedant konfliktą mūsų žmonių sąmonėse ir mūsų istoriškumo pagrindime. E, tuo tarpu, kaip aš jau vieną žodį paminėjau, ir tas yra gan dažnai, e, mes esame įvardinami kaip lietuviai, e, kaip žemaičiai, e, getai, samogetai, bet visas to žemės e, iki pat 18 amžiaus, iki pat 19 amžiaus, iki tų naujadarų atsiradimų visą laiką būdavo vadinamas sarmatais sarmatija europinė, arba dar kitaip karališkoji sarmatija. Ir suduvatai kaip gentis e, sarmatijos yra minima jau istoriniuose šaltiniuose daugiau nei 2000 mečius. Tai labai nesunku atsakyti, jeigu kokia kalba kalbėjo suduvi, tokia kalbėjo kalba sarmatai. Šiai dienai visi gali nuvažiuoti į suduvą, pabendrauti su vietiniais suduvoj. Lenkų bandoma išstumti savoką suduva ir pakeisti ją gubernijos suvalkai pavadinimu suvalkiečiais. Šitą savoką turėtumėm irgi pašalinti iš savo sąmonės, savo ben, rašytinių šaltinių suvalkai. Tai ne, tai yra gubernijos, o to krašto pavadinimas Suduva. Tai nuvažiavę į Suduvą jūs galite pabendrauti toje pačioje Marijampoliai, arba dar kitose Vilkaviškėje kokiam nors ten šalia esančiam, kokia kalba kalba, suduviai tokia kalba kalbės, ar matai, kaip ir klausimų loginių neturėtų būti didelių kažkokių tai suvesti, bet šiai dienai o tas <laughs> ne, nepavyksta. Ir kaip e, pavyzdys, jeigu tai patvirtina ir tautosaka, senoji tautosaka, sakykim, tai taip, tai yra didelė tikimybė, kad tas pavadinimas buvo mūsų įvardis, pačių savęs. Ir dabar, jeigu mes atsiverstumėt tai tinklapį kokį patarlės dainų tekstai.lt sarmata. Įvestumėt žodį sarmata, jeigu prisimintumėt, kas iš senesnių ypač žmonių klausas, kaip dažnai būdavo žodis sarmata, E, arba besarmatis. Tai gėda kažkokia. Jo, tai yra gyvenimo taisyklės, kurių jeigu laikaisi esi sarmatas, o jeigu nesilaikaisi besarmatas. <laughs> besarmatas. Netgi šita, tai yra vienintelė. E, ir tautosakai galim pasižiūrėti, kaip žodis baltas vartamas, tai jokių būdžių neįvardžių, tai yra tiesiog spalva. <laughs> ir e, mano supratimu, ta Vokietijos mokslininkų 19 amžiui pradėta vartoti baltas ir jų įtakoj pradėtas vartoti aiščiai, aestorium gentas arba aušrininkų gentis į lietuvių kalbą išvertas, e, būtina kuo skubiau iš tikrųjų keisti istorinis sarmatas. Sarmatai. Ir nes tik taip mes atstatysime ryšį ne tik su dingusia istorija, su mūsų praeitim, bet ir su mūsų pasąmonė, kuri iš esmės yra raktas į visos Europos dingusią istoriją. Ir tada tu pokalbėje, vartodama savoką baltą su kokiais mokslininkais, tu nieko negali įrodyti. Tu gali tik mokslininkų rate, kur tik tai susitarimo jų dėka tas žodis, terminas, čia teisingiau būtų pavadinti net ne žodis, latiniškas <laughs> terminas, yra vartojamas. Taigi, e, Tik tai taip, atstatydami tikrasias savokas, mūsų prigimtinės savokas, mes atstatysime ryšį su dingusią praeitim, kabutėse, dingusią, nes mes vartojam neistorinės savokas. Ir tai jau net neprašymas, tai tiesiog būtinybė, istorinė neišvengiamybė ir mūsų tautos pašaukimas. Tai va, aš taip tiesiog galėčiau pasakyti, visiems klausytojams, aš esu sarmatas ir tu taip pat gali pasakyti tai savo širdise, mintise ir gyvenimu. Tai yra teiginys. Sarmatas, sarmata yra teiginys virstantis veiksmais. Ir tai viskas aišku. Baltas, nu, baltas įdėgė jau rudas. <laughs> Kaip e, Aistis, nu iš viso, nu, aušrininkas, aušrininkas, nu, saulio patekėjo vakaras, po to nusileido, tai ką, vakar, vakarininkas bus. Tai čia yra visiškai kitas, tai yra gyvenimo būdas, gyvenimo taisyklės. Ir dabar, e, jeigu mes paimsim labai įdomus reiškinys, šita visuomenė buvo e, kitokio galbūt, e, tai pasakykime, kitokios tvarkos laikėsi. Jis daugiau ėjo ratais, ne kad hierarchiniam piramidėm, bet ratais. Ir to rato E, viduryje be abejo stovėjo žinių lomas. Ir tas yra dažnai paminima, kad Lietuva turi tris lomus, e, čia jau krikščioniškai Lietuvoje tris lomai liko. Tai buvo karių, tai buvo e, šitų prekybininkų, amatininkų tuo pačiu ir trečias lomas buvo didžiausias, tai žemdirbių lomas. Ir e, ketvirtas luomas pas mus dingo, padingo po jogailos e, santokos su Jedvyga ir mūsų valstybių susijungimo. Ir jeigu mes paimsim Gedimino padavimą, tas ketvirtas luomas yra. Ir jo reikšmė išriškėja būtent santykiuose, e, išlikusiuose padavimuose apie Lizdeiką ir visose kitoj tautosokai taip pat išriškė, ką darė Gediminas jisai gaudė e, bizonus, e, gaudė taurus, e, vaikė po mišką kaip ir paprastas medžiotojas. Pagavo taurą, prisivalgė, pradėjo pilvas gurgėti, sapnas jam ten turbūt to pačiu pasirodė apie vilką kaukinti. Ir jis visiškai pasimetęs, valdovas, medžiotojas, <laughs> ateina pažinius ir klausia, ką tai daryti, ką daryti. Ir mes matome šitoj padėti, šitoj situacijai, kad Gediminas yra žemesnio rango. Jisai klausia, ką daryti ir jam paaiškina, ką daryti. Tai vadinasi, tas, kuris paaiškina ir po to seka jau tai, tai taip mūsų šven, žinių luomas e, buvo aukščiau už kunigaikščių luomą. Ir dabar, jeigu paimti indiškąją e, tą arijų visuomenę, kuri iki šiai dienai išliko, mes pamatysim, kad jie turi irgi keturius luomus. Tai pirmasis yra pramanų arba brahmanų, tai yra tie, kurie mano, išmano viską e, pramano, pramato, netgi žodis pramata yra planas lietuviškai, a, e, tą vat, anglišką planas e, veršiau į lietuvišką pramata, pramatyti. Ir e, kitas lomas yra kšatrija, šatrijai, kariai lomas, e, kitas lomas yra vaišiai, tai yra žemdirbių, ir ketvirtas lomas tai yra dažniausiai pavirktieji vietiniai gyventojai, nes arijai yra Indijoje išeiviai iš mūsų žemių, čia dar turbūt trečias ciklas, kada trečias ratas bus, E, tai jie yra vietiniai tie šudros, kuri dirbdavo šudriniausią darbą. Tai vertimo tokių didelių, net iš sanskrito kalbos nereikia, nes tai yra giminingos kalbos, labai giminingos artimos ir mūsų netgi kai kurių kalbininkų manimų senesnė. Tai va, tai šita teokratinė pakankamai visuomenė e, stovėjo visgi žiniai kurie aiškindavo, interpretuodavo, perprasdavo, permatydavo, pramatydavo tą tikrovę ir toliau jau ta visuomenė e, veikdavo tose rėmose ir ką mes matom, katalikų bažnyčia panašų modelį nukopijavo nuo mūsų. Jeigu tai pasižiūrėti, tik tiek, kad iš daugelio pramanų padarė vieną pramaną, kuris užbrėždavo E, penkmečio planus, <laughs> e, kiek paskirsti žmonių, kiek sudeginti raganų, kiek pastatyti par centro komiteto e, pastatų, tai yra bažnyčio, atsiprašau, <laughs> ir panašiai. Tai aš visgi tokius, sakykime, yra gal literatūrinis, arba toks knyginis, arba šiaip kažkoks tai išlikęs dalykas, tą pamastymą aš pasidalinsiu. Tai čia turbūt būtų tų pramanų pamastymas apie mūsų uh, praeitį, apie tai, kur mes atsidūrėm, nes to karo tikslas su visa krikščioniška imperija, su totoriška imperija, aukso ordos, tiek po to su rytų, Bizantijos imperija, persikėlusiai į Maskoviją e, imperiją, buvo visiškai kiti tikslai. Ir tą, tos tikslus mes kaip vyrai iš esmės neapsaugojom, neapgynėm ir mes išgyvenom tą žiaurią okupaciją, kurią aš įvardinčiau ne nuo 1940 metų, neįvardinčiau ne nuo 1900 794 e, įvardinčiau ne nuo 1300, bet e, iš esmės nuo 1386-1382 metų, kuomet Jadvyga, Jogaila, e, sunėrė dvi valstybės, tiksliau politikai, pašalindami tą žinių lomą. Ir va dabar iš to žinių lomo, aš tokį kaip pasamprotavimą, pamastymą tiesiog ir perskaitysiu. E, kaip palinkėjimą, ką vaikai, e, ką žmonės iš tikrųjų turėtų atkreipti dėmesį. Nes tai yra protas, yra viskas. Ne kar, karys su kardu, o kurėjas. E, ne žudantis vyras, bet gimdanti moteris. Yra viskas. Ne betoninis pastatas, o žemę. Ir va dabar aš to lomo prieš pabaigą perskaitysiu tą palinkėjimą ir kita laida jau bus apie tai, kaip Vytautas Jogaila įvedė krikščionybę į Lietuvą mm, mirus e, imperatoriui, sakykim, tuo metu Algirdui ir jį pakeitusią nužudytas buvo e, Kestutis. Taigi dabar laiškas iš praeities į dabartį, kas bet atsitiktų žemiai, tas pats atsitiks ir žmogui. Viskas tarpusavį susiję. Jūs turite savo vaikus mokyti, kad žemė po jų kojomis – tai mūsų protėvių palaikai. Tada jie gerbsta žemę ir pasako savo vaikams, kad joje slypi mūsų giminės gyvybė. Mokykite savo vaikus to, ko mokėme savo vaikus mes. O mes jiems aiškiname, kad žemė yra mūsų motina. Kad ir kas atsitiktų žemiai, tas pats atsitiks ir jos vaikams. Kai žmogus pjauna ant žemės, jis pjauna pats ant savęs. Štai ką mes žinome. Ne žemė priklauso žmogui, o žmogus priklauso žemėj. Štai ką mes žinome. Viskas pasaulyje su visko susisyje. Kaip kraujas, kuris suvienyje visą giminę. Viskas tarpusavį susiję. Kas atsitinka žemiai, tas atsitinka ir jos vaikams. Ne žmogus mesga gyvybės tinklą, jis tik viena gyjėjame. Mūsų vaikai matė savo tėvus, pažemintus po pralaimėjimo. Mūsų kariai jau patyrė gėdos jausmą. Po pralaimėjimo jų gyvenimas visiškai pasikeitė ir jie naikina savo kūnų saldžių maistu ir stipriais gėrimais. Netaip svarbu, kur mes praleisime savo likusios dienas. Jų liko netiek daug. Tik keliolika valandų, tik keliolika žemų ir neliks ne vieno didžiųjų genčių sūnų milžinų kurie kažkada taip mylėjo šią žemę. Niekas negalės apverkti tos tautos, kuri kažkada buvo tokia galinga ir vilčių pilna kaip ir jūsų. Kai kam man apverkti savo tautos mirti? Gentis – tai tik žmonės ir nieko daugiau. Žmonės ateina ir išeina kaip jūros bangos. Netgi krikščionis, kurio dievas eina greta ir kalbasi su juo kaip draugas, negali išvengti visuotinio likimo bet mes žinome tai, ką krikščionis dar tik sužinos kada nors ateityje. Mūsų ir jūsų vienas Dievas. Dabar jūs įsivaizduojat, kad valdote savo Dievą lygiai taip, kaip norite paimti mūsų žemę. Bet yra ne taip. Jis, Dievas visų žmonių, ir vienodai užjaučia tiek sarmatus, tiek besarmačius. Jam visa žemė brangenybė. Ir blogai elgti su žemė – reiškia pakelti ranką prieš jos kurėją. Net ir didžiausias krikščionis taip pat išnyks. Toliau purvinkite savo golį ir vieną naktį jūs uždusite savo nuosavose išmatose. Bet savo žutyje jūs deksite ryškiai, apimti galingos dievo liepsnos, dievo, kuris atvedė jūs į šitą žemės ir dėl kažkokios tai ypatingos pražasties jums suteikia galę valdyčią žemę ir sarmatus. Toks likimas mums mislėja kai iš jo žemės išnyks paskutinis armatas, o prisiminimas apie jį bus tik debesėlio šešėlis, sklandantis virš piliakalnių, upių, ežerų, pievų ir miškų. Tačiau šiuose krantuose ir miškuose, kaip ir anksčiau, išliks mano tautos dvasia, nes jis nesimyli šią žemę, kaip naujagimis myli motino širdies plakimą. Jeigu mes atsižadėsime šio žemės, tai jūs, nupirkę ar atėmė ją iš mūsų, mylėkite taip, kaip mes ją mylėjome – Rūpinkitės ją taip, kaip mes ją rūpinomės. Savo atmintyje išsaugokite šio žemės vaizdą, koks jis buvo, kai jūs ją atėmėte. Ir visomis savo jėgomis, visomis savo mintimis, visa savo širdimi išsaugokit ją savo vaikams. Ir mylėkit ją taip, kaip Dievas myli mus visus. Mes žinom vieną - mūsų ir jūsų vienas Dievas. Jam šita žemė brangenybė. Netgi besarmačiai neįmanoma išvengti visuotinio likimo. Galų gale mes dar pamatysime. Gal dar tapsime broliais ir sesim. Pažiūrėsim. Na, iš tikrųjų gražų žodžiai, kaip, ir, kaip, kaip, kaip, tik, kaip tik pabaigai. <laughs> Taip, tai aš manau, pereisim į sekančią laidą, kur tokioj dvasiai žmonės ir kūrė tą valstybę, kūrė tą imperiją. Visą tai jau kitą penktadienį nuo 11 taip, valandos. Taip, nuo 11 valandos lauksiu. Ačiū tau, Aivarai, už šiandieną. Ačiū, Rikai, ačiū visiems. Klausytėm dar tik noriu pasakyti, kad parsisiųsti laidą galite iš pulsas.lt, na, o kartojimas, kaip ir įprasta, ir naujame mūsų sezone yra sekmadienis 12 val. Kol kas tiek, iki kito karto. Ir aš tūkstantį kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė nevelno. Ir jis tūkstantį kartų buvo teisus, bet, bet geriau negyvent negu visai netikėt. Yeah. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka. kartais, juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jauti, jog kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį didelį užaugom ir mes galime.